Albania Mobile Radio. Copy and paste our energy. Përshëndetje i dashur dëgjues, jeni në valët e Albania Mobile Radio me mua Rinën, me mua Junën dhe me mua Prevezën. Havaj, hajde, moçkavo, hajde, kuçere, U kuptua edhe nga muzika në sfond se për çfarë do të flasim sot. Do të flasim për ata njerëz të cilët i shohim çdo ditë në rrugë dhe i injorojmë. Do të flasim për anëtarët e komunitetit rom, anëtarët e të cilit lihen në harresë dhe bien pre paragjykimeve, por harrojmë se sa të pasur janë ata në shpirt dhe në kulturë. Në Nisur nga kjo, ne kaluam një ditë tonën me njerëz të këtij komuniteti për të kuptuar mentalitetin më tepër edhe kulturën rome. Takuam Eminin, një 47 vjeçar, i cili siguron jetesën duke mbledhur sende plastike në koshat e plehrave. Verën, 45 vjeçaren, e cila siguron jetesën dhe është vetëpunësuar në tregun e rrobave të përdorura. Takuam në rrugë edhe Marian katër vjeçare, shijuam muzikën e tyre dhe si përfundim një bisedë me mikun tonë Jackson, i cili si pjesë e këtij komuniteti ka zgjedhur një rrugë tërësisht ndryshe nga të parët. Dita që kaluam na dha mundësinë për të njohur më mirë mentalitetin dhe kulturën e tyre. Realitetin të gjithë e shohim, e shohim në koshin e mbeturinave që janë vend pune për ta. Por si e siguron jetesën Emini? Me plehra. Gjejm bidona, shesim, të hamë bukë. Çunat dalin me motor, gruja ime edhe unë. Ai thesi po të mushet plot, mund bëjë deri ke 3.000 lekshi, 3.000 lek t'vjetra. Ajo punon, ka një pallat, 25.000 lek t'vjetra merr në muj. Ca i shtoj unë, Edhe që kështu, lajmë qeranë e shpisë. Si Emini ka edhe shumë të tjerë që punojnë, dhe në një farë mënyre ata bëhen ricikluesit e qyteteve. Pavarësisht që janë vendosur disa kosha nga bashkia që duhet të bëjnë ndarjen e mbeturinave, kjo nuk respektohet nga shumica e qytetarëve dhe pikërisht tek rruga përballë. Po, Juna dhe një pjesë tjetër e madhe e anëtarëve të këtij komuniteti është e vetëpunësuar në tregun e rrobave të përdorura. Ne shkuam aty për të mësuar se si funksionon ky treg. Vera Ramadani, dyzet e pesë vjeçarja, na tregon se si e siguron jetesën aty. Kam shtatë-tetë vjet që shes rrobe të vjetra, shesim nga pesëqind lekë, nga një mijë lekë, edhe mall e marr nga Greqia. Ndërsa një pjesë tjetër zgjedh rrugën si ambient pune. Të rritur e të vegjël i shohim në çdo moment të ditës duke kërkuar lekë si makinave apo dhe këmbësorëve. Duke ecur rrugëve të Tiranës ne takuam Marian 4 vjeçare. Si je, Maria? Sa vjeç je? 4. Ça po bën ti? Nuk po tek makinat apo dhe te njerëzit? Makinë. Ça i bën lekët që mbledh? Le po, po mamin ku e ke? Iku, iku. Ha. Po babi? Ti. Ia çon babit lekët? Hal. Po ça bën? Hambo. Në shkollë shkon? Ja. Ke qejf që të shkosh? Kam qejf të shkosh të shkosh. Mos harrojmë dhe kulturën e pasur dhe të veçantë rome. Le të ndryshojmë fokus dhe të shikojmë ata të cilët me pak vullnet, guxim dhe fat në jetë kanë ndjekur një rrugë tjetër, rrugën e arsimimit dhe shkollimit, si dhe realizimit të dëshirave. Xhekson Çela na tregon historinë e tij. Përshëndetje, quhem Xhekson Çela dhe jam anëtar i komunitetit rom. Aktualisht po vazhdoj studimet e larta në nivel master në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Përveç angazhimit tim akademik në universitet, një pjesë të të ditës dhe të veprimtarive e kaloj duke u marrë me aktivizëm, kryesisht në çështjet që prekin komunitetin rom, duke filluar direkt nga baza. Ndër angazhimet që kam marrë pjesë kanë qenë fushata të advokimit, fushata sensibilizimi, por edhe veprim direkt dhe drejtpërdrejt për t'i ardhur në ndihmë komunitetit. Do t'i bëja thirrje opinionit të gjerë që të mund të krijonte një qasje, të mund të bënte një analizë dhe një vlerësim pak më objektiv dhe më më të thelluar, sepse për të gjykuar një komunitet duhet edhe t'i referohemi kontekstit historik. Ai stil jetese nuk është kulturë. E them me plot gojë dhe mund ta argumentoj, nuk është kulturë, është një gjendje e trashëguar, e cila nuk varet nga nga vullneti i personit, por që njëfarë mënyre është i detyruar të bëjë atë stil jetese, e cila perceptohet si aspekt kulturor nga jashtë, por nga brenda gjëja është